Nilqagħkom għat-22 programm fis-sensiela ta' vjaġġi enċiklopedici. Programm ta' tfittxija, programm ta' skoperta, programm li fih insibu affarijiet li konna nafu bihom, ma konniex nafu bihom, jew konna naħsbu li nafu li huma mod, u fil-proċess Forsi nintebħu illi huma wkoll mod ieħor. Ejna l-programm ieħor fis-sensiela ta' vjaġġi enċiklopedici flimkien miegħi Tony Sant. Hawnhekk ehm, qed nippreżentaw affarijiet illi għandhom x'jaqsmu mal-enċiklopediji. Illi huwa il-Wikipedista residenti mal-UNESCO f'Pariġi. Miegħu tkellimna dwar diversi affarijiet. U fost l-affarijiet illi tkellimna dwarhom kien hemm ukoll l-idea tal-siti ta' wirt dinji illi huwa programm tal-UNESCO wara kollox. Dwar dan ma tkellimniex wis fit-tul, imma fit-tieni parti tat-tieni programm li fih laqajtkom ma' John Cummings, jiena anka imraħt li lin kif nagħmel minn dak li huwa ordinarju u mort nara xem fil-Wikipedija bil-Malti propju dwar dan il-programm tal-UNESCO illi għandu x'jaqsam mas-siti ta' wirt dinji. Illum se nagħmlu xi ħaġa illi tkompli xi ftit ma' dan, maħniex se nkomplu nitkellmu ma' John Cummings, imma minflok sa morru il-Marok fejn hemmhekk se nitkellmu ma' xi ħadd illi huwa involut f'għaqda simili għal Wikimedia Community Malta illi hemmhekk topera però b'mod partikolari mhux biss f'dak ir-reġun bħalma tagħmel il-Wikimedia Community Malta, imma topera b'mod globali fuq propju din it-tema tal-siti ta' wirdinji. U din l-għaqda tas-siti ta' wirdinji, waħda mill-mexxejja tagħha hija propju il-mistiedna tiegħi illum f'dan il-vjaġġ enċiklopediku illi qiegħed naqsam magħkom. Kif nagħmlu regolarment f'din is-sensiela ta' programmi ta' vjaġġi enċiklopediċi, jiena llum se ħalli wkoll lill-mistiedna tiegħi tintroduċi lilha nfisha magħkom. Dina bil-professjoni tagħha hija perit, però ngħidilkom ukoll illi isimha huwa Nasima Xabun. Um, as you know, I'm an architect from Morocco, and when I was in the architecture school, I came across a call for fundraising uh, for the population of some remote villages in Morocco. And uh, with other students, we were really sparked by how rich and how amazing was the landscape in the photos we saw of these villages, and also the architecture, the traditional architecture in these villages. Uh, really sparked by the contrast between the population, which is poor and doesn't have uh, uh, opportunities of employment, richness of the landscape and architecture. And then we thought that maybe this potential should be leveraged in somehow to encourage tourism and to create some opportunities for this region. So what we could do was to create a club in the architecture school that we called Hope Builders. So we worked in many villages, including one in the south, which is called called Ait Ben Heddu, and is uh, listed as World Heritage. And in this village, we could really do many things, and we had conducted like six or seven projects, small projects, uh, to transform some houses into living museums in which we recount the history and the authentic traditions of the of this village. And what helped us was the availability of information because this village was listed as World Heritage and was uh, uh, thor- thoroughly documented either by UNESCO or by other professionals. Uh, so through this experience, I understood the importance and the cruciality of the availability of information in the field of heritage. And I, and I, I, I uh, experienced how when information is not available, any project cannot be successful. So I decided to join Wikimedia in 2018 in order to make information about heritage in Morocco available to everyone. U hekk naħseb illi bdejtu tieħdu idea tajba tal-mistidna tagħna llum din Nasima Xaħbun. U eh, tajjeb hawnhekk allura illi mhux biss eh, nitkellmu dwar is-suġġetti partikolari illi anka semmiti f'din l-introduzzjoni li għandha x'taqsam magħhom fid-dinja tal-Wikimedia u l-Wikipedia, imma b'mod partikolari anka jisiru nafu daqsxejn aktar li din il-persuna li hija il-mistiedna tagħna llum. U jena, jekk segwu din is-sensila ta' programmi b'mod regolari, tafu li dan normalment wieħed mill-modi kif inħobb namlu Huwa billi nistaqsi lill-mistieden jew il-mistiedna tiegħi biex jgħidulna ftit dwar it-tfulija u t-trobbija tagħhom, b'mod partikolari b'attenzjoni lejn ir-rwol ta' l-enċiklopediji u l-kisba ta' l-għarfien, jekk mhux l-għerf, fi tfulithom u f'żgħożithom. Isimgħu daqsxejn x'għandha xi tgħidilna dwar dan Nasima. I think like any child in the world, I was always asking questions about anything and everything. And I remember this shift from books to something um, to technology with uh, the Encyclopedia Carta. I don't know if, if you have it in Malta, if it is international. Yeah. So uh, when I was in primary school, I used to go on Encarta and, and read whatever I, I, I, come across. And that's how I, I grew I, an interest into encyclopedias. And then uh, when I was in high school and, uh, and even in middle school, I discovered Wikipedia. Uh, every time we had some um, uh, research for, for school or some homework, I used to go to internet and then I discovered a website called Wikipedia that has uh, almost answers to every question I ask. And I was really fascinated by, by, by the, the encyclopedia, by, by how uh, we can have easily access to any kind of information. But for many years, I wasn't understanding how Wikipedia is working, and I, I wasn't getting that everyone and anyone can contribute to it. And when I was, I think, in architecture school, I developed this interest to Wikipedia and how it works. And I was really fascinated by the model uh, set up by the community and how everyone can give even a little bit uh, of uh, his or her time and, and effort to, to improve the articles. And that was fascinating. And what fascinated me the most is when I discovered that Wikipedia is not working alone and that it has sister projects and most importantly, a community which is very connected uh, around around the whole uh, the whole project. Um mistidna bħal din li għanna l-lum ma jistax jonqos ukoll illi nitkellmu, kif għamilna drabi oħra wara kollox, dwar il-lingwa, l-użu tal-lingwa u differenzi kulturali illi jiġu ma' l-użu ta' dik il-lingwa. Wara kollox, għalkemm il-Wikipedia u l-wanka il-Wikipediji e, bil-verżjonijiet ta' madwar 300 lingwa li jeżistu madwar id-dinja u anke il-proġetti l-oħra tal-Wikimedia, Wara kollox dawn jiddependu mill-kontribuzzjonijiet ta' nies madwar id-dinja kollha. U għalhekk il-kwistjoni tal-lingwa hija waħda li hija wkoll tagħti il-perspettiva differenti ta' minn li kieku il-Wikipedia teżisti biss bl-Ingliż u l-kumplament huwa biss traduzzjoni tagħha. U allura hawnhekk tkompli it-taħdita tagħna Uh, what is interesting in Wikipedia is that it's in some kind democratizing uh, the presence and the access to information on internet. Uh, because nowadays uh, we can find information easily in Arabic, which wasn't uh, as easy as that like 10 years ago uh, even information which is 100% uh, produced by Anglophones or by Francophones, now it can be translated into Arabic and made available to everyone and with high standards of uh, fiability of, of, um, uh, of, fiability of information. Uh, and a few years ago, we have we had also the Moroccan Arabic Wikipedia, Darija Wikipedia, and I think it's very interesting because uh, even uh, if Arabic is our first language, not many Moroccans uh, really master the um, classical Arabic. It's, it's quite different from our dialects. Um, dialect. So having information available in our own dialect uh, will uh, help many people uh, to learn about things and to discover things, even if they don't uh, they don't have a good mastery of other languages. So it's not only uh, beneficial for students or for uh, university students, for example, but also for, for normal people who are not academics or are not professionals Everyone now can discover more things and have uh, information about many things easily and uh, in, in, in his or her uh, mother tongue, which is very impressive. U dan il-proċess ta' demokratizzazzjoni, għal-kemm huwa wieħed, fil-verità naħseb jiena politiku. Aktar minn kollox, e għal-kemm politiku naturalment bil-peżajra, e huwa xi ħaġa illi bih E wieħed jibda jifhem anke il-mod kif jaħseb il-moħħ ta' individwu li jkun ġej minn pajjiż jew minn ieħor fil-kastana l-istess bħal mawa l-Marokk imma mhux biss Malta u diversi pajjiżi oħra l-idea tal-postkolonjaliżmu li allura aħna għadna wkoll marbutin ma' lingwi kolonjali fil-każ naturalment tal-Marokk il-lingwa kolonjali hija il-Franċiż U fil-każ tagħna ta' Malta, il-lingwa kolonjali prinċipali indubjament li hija l-Ingliż. Dan huwa fejn insibu li għandna numru pjuttost kbir ta' Wikipedisti Maltin biex ma ngħidx numru ikbar ta' Wikipedisti Maltin illi jiktbu u jaħdmu fuq il-Wikipedija bl-Ingliż, il-Wikipedia, ġifieri dik li jaf prattikament kulħadd għax il-Wikipedija bil-Malti wara kollox hija fqira ferm bħala ammont ta' kontenut ħdejn il-Wikipedia bl-Ingliż. U hawn huwa fejn jien nipprova nifhem din ir-relazzjoni mal-lingwa li biha għandna r-rabta kolonjali fil-kastana mal-Ingliż u kif allura nħarsu lejn il-Wikipedia aħna bħala Wikipedisti. I think it's the same thing in Morocco because uh, I noticed that there, there are more contributors from Morocco on French Wikipedia than on the Arabic Wikipedia. And I think the reason behind that is that the uh, teaching language in, in Morocco is French, especially in um, uh, in universities. Uh, so people are more used to use French for technical words, for writing essays, etc., and they find it easier to contribute in French than in Arabic on Wikipedia. Dan punt yeah. li għal-kem naslu li naċċettaw eh, fil-ħajja ta' kuljum, xorta jinkwieta lil min forsi jaf u jaħseb ftit dwaru, jaħseb ftit dwaru dwar eh, kif hija din il-relazzjoni ta' l-identità tagħna bħala Maltin jew l-identità anka tal-mistiedna tagħna llum bħala Marokkini illi hija differenti, x'inhu differenti minna bħala Maltin b'din l-influenza koloniali jew inkella kif l-influenza koloniali li lna bidlitna bħala Maltin. Imma wara kollox ċert li hemm tal-anqas żewġ modi differenti ta' kif wieħed iħares lejn il-ħaġa illi huma diverġenti minn xulxin. Ġifieri inti għandek il-perspettiva ta' dak li huwa tal-post, u mbagħad għandek il-perspettiva ta' min iħares lejn dak il-post bħala xi ħaġa oħra. Jiena din eh, nara illi torbot sew ma dak illi edha tajdilna nasima l-lum, imma mux bissek illi anka hemm eh, xebħ bejn eh, dak li huwa Malti u dak li huwa mill-Marok u anka minn pajizi oħra illi wara kollox Naħseb jiena x-xebħ mhuwiex biss wieħed lingwistiku, x-xebħ mhuwiex eh, biss wieħed kulturali, imma x-xebħ huwa wkoll wieħed politiku f'dan is-sens, dan is-sens ta' din l-identità postkolonjali u il-rabta ma' dak li huwa l-ieħor. L-ieħor illi f'sens anka ta' pajjiżi bħal muħal Marok jissejjaħ anka orientalizmu. Imma naħseb illi flok nitkellem jien dwar dan ikun aħjar li nħalli l-nasima. Indeed, actually this reminds me of um, uh, like the all the documentation we find about heri Moroccan heritage Uh, The majority of it was written by Orientalists. It was seen through French eyes. And um, especially for heritage, we can have many interpretations for the same thing. And uh, here is what, where we see the, the real impact of Wikipedia, because uh, if we compare an article written about a, a, a, component of the Moroccan heritage and written by, by a Moroccan person, it will be very different from what we can find in a book written by an Orientalist. Cultural background and the, the, the local perception uh, can have a, a, a, great impact on, on how we see things and how we interpret uh, some elements. So Wikipedia allowed people to document their own selves and to talk about their own culture and countries and, and history. U dan huwa wieħed minn dawk is-suġġetti li rridu jew ma rridux dejjem nerġaw niġu għalih b'xi mod jew ieħor. Ġejna lih illum niġu għalih darb'oħra, ġejna lih drabi oħra qabel. Ħalli minflok forsi niffukaw ftit aktar issa, allura fuq il-ħidma ta' mhux biss eh, Nasima Xabun illi hija l-mistidna tagħna illum mill-Marok, immanka wkoll dan il-grupp li jeżisti tematiku madwar il-siti ta' Wirdini billi nibdew naraw ukoll aktar dwar eh, l-istorja l-ewwel personali u mbagħad anke kollettiva Uh, actually, when I first joined Wikimedia, it was about my goal was to document the um, uh, the Moroccan heritage that is not listed and not preserved. Uh, but then I discovered that even World heritage, especially in the global south, is not well documented on Wikipedia. Uh, many, many World Heritage sites in Africa do not have an article in any language. Even in English, they don't have an article. Uh, for example, for, the, for, for, Malta, it has three World Heritage sites. Uh, two out of three doesn't, don't have uh, an article in Arabic, which is a UNESCO uh, official language and, and an international language, as you said. Uh, so in order to fill this gap, we thought that it would be very important to create a thematic user group which would be dedicated to World heritage, uh, especially to uh, fill the gap in the countries that do not have uh, yet uh, local affiliate or local Wikimedia affiliates, because everyone is more preoccupied by documenting its own heritage and country and maybe nobody will think about documents and heritage in uh, Madagascar, for example, Mozambique, or Uzbekistan, as long as they don't have a local affiliate. Uh, so we created this user group to join forces uh, and to uh, be able to uh, create some partnerships and collaborations with local partners in these countries uh, in order to uh, document their their heritage. Dan allura jagħtina x'nifhmu illi hemm modi differenti ta' kif wieħed anke jħares lej din it-tip ta' ħidma. Tista' l-ħidma tibda minn ġewwa, jew kellha tista' l-ħidma anke tibda minn barra. Jiena ipprovajt anke nifhem aktar kif jaħdem dan kollu eh, flimkien ma' Nasima. Our idea is to create thematic projects that will cover many regions and countries in the same time. So this will create some interaction between people and Wikimedians from many regions and uh, will allow us to have articles in many languages in the same time. Uh, for example, we uh, started a project called Told Cities, in which we through which we want to document the uh, cities or urban fabrics that are listed as World Heritage Sites, create articles about them, first in the six official UNESCO languages, and then move to other languages uh, if we have enough volunteers from different uh, countries and, and cultural backgrounds. And then uh, move to document the buildings within these cities. Uh, because sometimes we find a city uh, that is composed of maybe 100 or 200 significant buildings, but we have an article only for the city as a whole. So through this project, we want to go in details and document these cities uh, with, with all their components. Uh, we will have also another project uh, focused on uh, the World Heritage in Danger. And many sites uh, who are that are in the danger list, they belong to countries without affiliates. So this will allow us to cover these countries for the first time. And of course, we will proceed with a multilingual approach. we will have a, a, a an organizing team that uh, uh, belongs to many countries, and we will try to attract many other volunteers uh, to create, for example, programs in the dashboard with, with as many languages as we can. Uh, we will also try to uh, we, we, started actually to, to have some uh, partners by language we, we have a, a volunteer from jordan Uh, and uh, before all of that, uh, we are launching a, a Wikidata project because if we want to fill the gap, we need to identify it first. so with Wikidata, with all the wonderful tools that Wikidata provides, we can um, uh, identify the gaps in, in many languages and about many sites. Uh, uh, uh, per, region and per country uh, to, to, know w- which sites do not have articles in which language. And I think when making this, publishing this information and, and analytics, we can attract people who will see the gaps to, to fill them. Uh, even though they don't collaborate with us directly. So basically, we will try to identify the lacks, publish them, make information about the, the needs available, and also proceed to uh, thematic projects with collaborations in, in different countries. U ma jistax jonqos li proġett bħal dan għandu koll l-appoġġ kollu meħtieġ mill-stakeholders prinċipali naħseb illi Hemm diversi stakeholders imma t-tnejn prinċipali huma naturalment il-UNESCO li tħaddan dan il u tħaddem dan il-programm tal-siti ta' wirt dinji minn naħa waħda u minn naħa l-oħra il-Wikimedia illi tħaddem u taħdem ukoll biex tkattar dak kollu illi għandu x'jaqsam mal-Wikipedia. From Wikimedia, I think that we have all the support we need. Either it is financial support through uh, rapid grants or program grants, uh, either from the foundation or the affiliates. Uh, for example, my project Wikixor that we will talk about uh, was uh, had an activity that was funded by Wikimedia France. Uh, and the final outcome was a digital application uh, which uh, encompasses texts and photos. And these texts and photos was gathered from uh, an, a Wikipedia editor and um, a, photo contest on Wikimedia Commons. Uh, and on the digital app, we have links to all the Wikipedia articles in three languages, in French, Arabic, and English. And this project was 100% supported by UNESCO. Uh, they provided financial support and also uh, coaching and and uh, and assistance uh, throughout the whole process. Uh, and through this project, we got the World Heritage Center and especially their education program get familiar with word with Wiki World Heritage. E forsi smajtu wkoll lil Nasima semmi fl-andament tal-programm tagħna llum e proġett ieħor partikolari ħafna illi jismu Wikiksur. Dwar dan e, tlabta wkoll illi telabora aktar u e, sa tibda billi tajdilna propju kif wafqet dan il-proġett tal-Wikiksur. I started Wikiksur because I witnessed a, a, a huge gap in documents in these villages. uh, especially in Morocco. Uh, the Qsur in Morocco are located in southern regions, and unfortunately, uh, our country is giving more importance to the northern regions than the south. Uh, even in in uh, in terms of, of heritage protection and promotion. Uh, so as an architect, I had the chance to visit Menixor. I was interested by their uh, like by, by their uh, exceptional uh, architecture and and the, the, way of life they illustrate, etc. But for example, on Wikipedia, I found that only six qsurs out of few hundreds have articles in French and, and even uh, less than that in Arabic. Uh, so I started these projects in order to document them on Wikipedia and on Wikimedia Commons uh, through some collaborative activities like editathons and photography tours. Uh, the project was launched in uh, 2019, and I started with Wikidata in order to create an interactive map, a website based on Wikidata, uh, which uh, in which we can find all the the Maghreb Qsur, uh, and we can through it also have access to their articles in the three official languages in Morocco, uh, Arabic, French, and English, uh, and also to some information like the um, construction material or which are the Qsur that are listed as World Heritage. Uh, and uh, in parallel, uh, we were organizing some collaborative activities. and our major activity was a photography tour in Morocco that took place just before the lockdown, like two days before the lockdown. Uh, and we could uh, through this uh, this tour we could document 12 villages uh, 10, uh, 10 of them they didn't have a presence on internet before and, and on wikimedia commons uh, and we ended up by with uh, more than 2000 photos uh, for, for these 12 villages and with four photographers four moroccan photographers who recently joined wikimedia commons because of, of this project and now with the lockdown we, we couldn't continue the tours so we, we had only this uh, this first tour, uh, and we uh, we were programming some editathons, some in-person editathons with in collaboration with um, an education foundation here in Morocco. Uh, but unfortunately, with the lockdown, we stopped all our activities. And now we are uh, going to launch a series of online editathons uh, in collaboration with this foundation in order to bring uh, people to write articles about about these villages and uh, when presenting the project in uh, in conferences like uh, like wiki arabia or or uh, wiki convention francophone I got the interest um, of Wikimedia Tunisia and Wikimedia Algeria, and they joined us in, in this adventure. Jiena ngħid għalija nara anka rwol għal Malta eh, f'dan il-grupp, għalkemm aħna ħafna drabi nħarsu lejn l-Ewropa, tajb ukoll li nħarsu lejn il-dimensjoni Mediterranja. Dina nagħmluha diversi drabi u ħut minna din hija għażla politika mill-aspett kulturali minna ħatana ukoll. Imma naħseb li rabta lingwistika hawnhekk u l-rabta kulturali toħroġ anka ċara mill-kliem, l-għażla tal-krim, tal-kelma e, e, sur bil-Malti, per eżempju, ċertament illi ġejja minn dan l-istess serb. It's exactly like, like Arabic, because actually uh, sur in, in Moroccan Arabic or in classical Arabic means wall, uh, but sur uh, it's the plural of qsar, which is like palace or fortified village. U l-varjanti ma jonqsux, għax anke jekk nibqgħu f'dan l-istess ambitu, pereżempju. Il-kelma bejt li aħna nużaw għal-parti ta' fuq tad-dar, dina ġejja minn kelma bl-arbi. Għaw anke l-kelma dar fi għanfisa wara kollox. I think it's the same case uh, in Morocco because uh, for the same example bejt, in the Moroccan dialect it means room rather than house. And we have dar for house. U fid-dinja tal-wiki dan komplu inkomplu niskopruh permezz tal-proġett li huwa il-Wikidata. Dana ma ngħidu xien jgħidu kull minu mitħla. Actually, uh, Wikidata allows to discover these variances because uh, I will talk about the Arabic and Moroccan Uh, we can have, we can see how, how after all, it's different. The, the dialects and the language are very different from each other. Uh, either in uh, terms of uh, information related to geography or to heritage, we through Wikidata, we can really uh, understand that the Moroccan dialect, for example, can be considered as a separate language from Arabic because there are really many, many words that are uh, not even from the same uh, root or, or, or, origin. They are completely different. And I think that the, in the way how it's how it's displayed on Wikidata, uh, it allows to uh, clearly see the variances between uh, the dialects or languages, especially those who have the same origin. Dan huwa suġġett sew affaxxinanti u missejna miegħu diversi drabi f'din is-sensiela ta' vjaġġi enċiklopedici U allura xtaqt li eh, flok inkompli nidħol aktar fil-fond dwaru, imur nerġa għal suġġett veru propju illi konna qed nitkellmu dwaru ma' Nasima li huwa il-wirdinji kif huwa magħruf anke mill-UNESCO u ma dan ma jonqosx illi apparti dawn is-siti ta' wirdinji, eh, is-sirti siti ta' wirt storiku kif ukoll is-siti ta' wirt naturali, hemm ukoll l-aspetti tal-wirt eh, kulturali intanġibbli. U dwar il-wirt kulturali intanġibbli min-naħa tal-Wikimedia issir diġà ħafna ħidma permezz ta' proġett tassew interessanti illi jismu Wiki Loves Folklore. Dwar dan qed nittama li anka f'Malta Ikollna ċans illi nimirħu aktar fuq dan il-suġġett aktar l-qoddim. Imma xtaqt illi nati ċans anka lil Nasima tajdilna kif dan il-Wiki Loves Folklore jorbot ukoll ma' aspetti oħra ta' dak li qed kellimna dwaru istess. Wiki Loves Folklore does a great job uh, so far, yeah, because it allows to uh, uh capture the authentic uh, practices from, from all over the world. Uh, and I think that uh, Wikimedia Commons is the, uh, the powerful tool to, to document uh, the intangible world heritage, uh, either it is music, uh, language, or, or, or, dances, or it's, it's, it's to convey the, the authentic uh, aspect of heritage. Fil-fema um, tiegħi l-aħjar ħaġa għal dan hija anke li nħarsu lejn l-ikel, l-ikel bħala wirt kulturali intangibbli. Yeah, sure. we, we, there is a, a competition which loves food, I, I think. It's not an annual one, yeah. Yeah. Qegħdin noqorbu lejn tmiem it-taħdita tagħna ma' Nasima Xaħbun il-mistiedna tagħna llum minn Marok, imma tkellimna dwar diversi suġġetti u xtaqt ukoll illi intiha l-opportunità illi titkellem ukoll dwar dak illi l-aktar iqanqala fil-ħidma tal-Wikimedia. Xi wassal lil dak li jkun biex jaħdem tant bil-qalb fid-dinja tal-Wikimedia u mod partikolari fid-dinja tal-Wikipedia. U fil-każ ta' Nasima, dan huwa x'għandha x'tgħidilna dwar hekk. There is a good practice in the Wikimedia movement that, uh, that I personally love and appreciate. It's the uh, uh, kind of cultural exchanges between the different groups. Uh, for example, having an exchange between uh, Wikimedia, Wikimedia Levant and Wikimedia um, Greece, for example, uh, or Wikimedia Armenia. So each group documents the culture of the other group in its own language. I think it's a very good way to enhance content about uh, the different uh, different elements, not only heritage, in many languages, illi dan l-iskambju kulturali Mhux veru, hija dak illi anqal aktar minn kollox lil mistiedna ta' nallum biex anke taħdem f'dan il-qasam ta' tkattir tal-Wikipedia u l-proġetti l-oħra tal-Wikimedia. U qabel nalqu il-taħdita tagħna ma' Nasima Xaħbun illi mistiedna ta' nallum fil-programm tal-vjaġġi enċiklopedici, tlabta wkoll illi tajdilna aktar dwar l-editathons u l-inizjattivi illi kif wieħed jista' anka jinvolvi ruħu f'din il-ħidma ta' dan il-grupp tal-Wikimedia illi jaħdem madwar dawn il-siti tal-wirt dinji kif anka infassla mill-UNESCO. Uh, actually, the editathons will be uh, will be composed of two parts. Uh, the teaching part, uh, inviting the new volunteers to discover how we write on Wikipedia, how we edit, uh, the different tools, etc. And the other part is giving them the freedom to write the articles at their own pace and then uh, uh, uh having a follow up with them to correct uh, things, to uh, to uh, make to improve the, for example, the, the, the grammar or the the references, etc., and then proceeding to publishing the articles. so basically, we were thinking about making these editathons in three languages, or even four if we add Spanish, because it's quite uh, used in, the in Morocco as well. Uh, but if someone from Malta or any other country wants to participate, uh, she or he is very welcome, and uh, we we can create another program in, in Maltese language, for example, and uh, when content is created in French or Arabic, Uh, translation to Maltese will be quite easy than, than writing the content from, from scratch. U hekk għandna sejħa ċara dwar kif aħna minn Malta nistgħu wkoll nieħdu sem f'dawn it-tip ta' proġetti fuq skala globali, fuq livell internazzjonali. U jiena Kuntent immens b'dan kollu illi smajna hawnhekk mingħand il-mistiedna tagħna Nasima Xaħbun. F'din il-parti ta' dawn il-vjaġġi enċiklopedici, regolarment interqu f'dik li jiena nsejħilha Odissea enċiklopedika. Odissea differenti minn sempliċi vjaġġ, fis-sens li hija ferm aktar komplessa jew inkella hemm anke destinazzjoni differenti minn ta' vjaġġ li jieħdok sempliċiment minn post għal ieħor. B'din eh, l-aspettattiva tal-Odissea niltaqgħu ma' affarijiet li ma nkunux qegħdin nistennewhom u xi drabi anke nerġgħu nżuru oħrajn imma minn perspettiva differenti. U hekk se nagħmlu llum. Illum se nerġgħu mmorru l-Afrika. L-Afrika morna diversi ġimgħat ilu permezz ta' dawn il-vjaġġi enċiklopediċi. U raġuni prinċipali kienet anka biex norbtu ma' mistidna illi kellna f'dik puntata tal-vjaġġi enċiklopediċi Imma anka wkoll għal fatt illi l-attenzjoni fuq l-Afrika mill-Fondazzjoni Wikimedia hija sostanzjali u raġuni ta' dan hija illi l-aktar parti tad-dinja illi għandha bżonn attenzjoni u jixrqilha attenzjoni biex jikber dak li hemm permezz tal-Wikipedija bil-lingwi varji illi nsibu mill-Afrika ta' fuq sa l-Afrika t'isfel huwa ta' bilħaq xi ħaġa li hija il-qofol ta' dak illi hemm ippjanat anke fit-tul u fil-bot mill-Fondazzjoni Wikimedia. Aħna l-lum sa norbtu kol ma dik li kienet il-mistidna tagħna fil-kumplament tal-vjaġġ enċiklopediku illi miegħu huwa marbut din il-parti u allura għażilt illi interqu f'parti partikolari ta' l-Afrika ta' fuq illi torbot ukoll mal-kultura tagħna Mediterranja. Hawnhekk qed nirreferi għal Marokk. Jekk jiena immur fuq il-Wikipedija bil-Malti u nfittex għal Marokk ma jistax jonqos illi nsib artiklu anka jekk huwa artiklu bażiku bażi ta' nebbieta kif ngħidula spjegajtilkom anka drabi oħra dwar dawn in-nebbitiet li eh, servu ta' tip ta' loqma ngħidilhom jiena imma nebbita hija kelma aktar xirqa għal dak li huwa hawnhekk għandna aspett ta' nebbita tal-ġeografija. Il-ġeografija eh, raġuni hija li il-pajjiżi kważi kollha tad-dinja huma diġà rappreżentati ma lanqas minn 4000 artiklu Illi hemm fil-Wikipedija bil-Malti. Dan l-artiklu dwar il-Marokk insibuh f'kważi 230 mill-madwar 300 enċiklopedija eh, online tal-Wikipedia li hemm bil-lingwi varji ta' madwar id-dinja u allura l-Malti kif għadna ma jistax jonqos illi jkun wieħed minnhom. Fi hawnhekk għaw eh, tarif bażiku ħafna dwar il-Marok li bl-Arbi insibu wkoll bħala l-Maghreb u madan hemm li uffiċjalment dan huwa ir-renju tal-Marok li huwa pajjiż fl-Afrika ta' fuq. Dawn huma affarijiet li tistenna anka tfal tal-iskola jekk mhux primarja tal-anqas sekondarja illi jkunu jafu u anke l-lokalizzazzjoni tiegħu illi hija li huwa mdawwar mill-Oċean Atlantiku mill-Punent bl-Istrett ta' Ġibiltà u l-Mediterran minn fuq, l-Arġenija mill-Lvant u l-Mawritanja minn isfel. Hawn ukoll illi l-belt kapitali tal-Marokk hija Rabat. U din hija xi ħaġa illi mill-ewwel torbot ukoll apparti l-aspett Mediterranju ma' Malta u magħna l-Maltin għax aħna wkoll għandna ir-rabat tagħna għal wieħed għandna tnejn għax għandna anka wieħed fawdex u wieħed anka jibda jara anka din il-konnessjoni kulturali allura ma' din il-parti tal-Afrika ta' fuq, anka kif kellna l-okkażjoni nitkellmu dwara eh, fil-programm tal-vjaġġi enċiklopedici fejn iltqajna mal-mistiedna li kellna li kienet Nasima Xaħbun. Jekk inkomplu ħarsu lej dan l-artiklu dwar il-Marok, naraw anka xi affarijiet li forsi ej dawk li semmejt aktar kmini jiġifieri it-tfal eh, tal-iskola mhux neċessarjament jirreġistraw jew inkella anka jibqgħu jiftakru. Fost dawn, pereżempju, hemm il-fatt li l-Marokk huwa renju kostituzzjonali jew renju bil-Kostituzzjoni. Ir-re tal-Marokk attwali huwa Mohammed VI. U hawnhekk hawn anka ħolqa għal paġna dwar ir-re tal-Marokk il-majesta tiegħu eh, Mohammed Sitta huwa eh, re pjuttost zazuħ fleta, zazuħ mhux għax għadu zaħir ħafna imma għandu anqas minn 60 sena, fil-fatt huwa twilet fir-rabat tal-Marok fil-21 ta' wissu tal-1900. 1963. U laħaq re diversi snin ilu eh, propju fit-23 ta' Lulju tal-1999 wara l-mewt ta' missieru ir-Re Hasan it-tieni. Fil-verità, dak huwa kulmaw dwar ir-re attwali tal-Marok fil-Wikipedija bil-Malti. U dan l-artiklu insibuh f'diversi Wikipediji oħra madwar id-dinja b'lingwi varji imma m'hemmx wisq aktar minn 70 lingwa. U allura eh, wieħed jintebaħ illi għalkemm hawn anka xi tarif ieħor dwar dan ir-re tal-Marok eh, huwa pjuttost il-pajjiż illi għandu aktar attenzjoni anka jekk b'mod kważi telegrafiku. Il-parti l-oħra l-interessanti illi hawn f'dan l-artiklu nebbieta dwar il-Marokk fil-Wikipedija bil-Malti huwa dwar l-ibliet importanti illi hemm f'dan il-pajjiż. Diġà semmejna kif il-Rabat tal-Marokk huwa il-belt kapitali tal-Marokk. Però mhuwiex l-iktar belt popoluża eh, fil-Marokk. Skont l-informazzjoni li għaw miġbura fl-2007 u allura dan huwa aktar minn 13 senilu, hemm anqas kien hemm anqas minn żewġ miljun ruħ jgħixu fir-rabat tal-Marok dak iż-żmien. Wieħed jista' jassumi wkoll illi dan in-numru llum ġi eqreb lejn iż-żewġ miljuni jekk ma qabiżhomx ukoll. Imma qed ngħid li l-Rabat il-belt kapitali tal-Marokk mhijiex eh, l-aktar belt popoluża eh, f'dan il-pajjiż għal fatt li din hija Casablanca illi taqbes il-popolazzjoni tagħha, il-popolazzjoni tagħha taqbes anka it-3 miljun ruħ eh, anka kienet diġà f'aktar minn 3 miljun ruħ lura fl-2007 meta hemm dan it-tarif miġbur fuq din il-paġna dwar il-Marok fil-Wikipedija bil-Malti. Sew dwar il-Casablanca, kif ukoll dwar ir-Rabat, tal-Marokk, u anke dwar uħud mill-bliet l-oħra illi hemm madwar il-Marokk, fosthom pereżempju Fez, illi anka tagħti isimha lil dak it-tip ta' kappell partikolari illi anka nassoċjaw ma' ċertu kulturi ta' dawk l-inħawi tal-Magreb, ma jistax jonqos eh, illi dawn hemm ukoll tal-anqas artikli nebbieta dwarhom fil-Wikipedija bil-Malti. Jiena mhux se ngħidilkom wisq aktar minn hekk hemm anke xi ħaġa żgħira dwar il-politika tal-Marokk li għandu 12 il-reġun, dawna hemm anka numru sabiħ ta' referenzi anka f'din in-nebbieta ċkejkna illi hawn ippreżentata hawnhekk, jiena naħseb illi hemm bżonn illi din tiġi aġġornata, anka jekk ir-re attwali tal-Marokk għadu l-istess wieħed illi kien meta nkitbet oriġinarjament din il-paġna, imma jkun xira illi nieqfu hawn u inħalli lilkom biex tmorru anka intom tfittxu, tiskopru u taraw xem għalikom infuskom mhux biss fuq il-Wikipedija bil-Malti dik il-ħarsa lejn il-Marokk fil-Wikipedija bil-Malti għanna ġejna fit-tmim 22 programm f'sensiela ta' vjaġġi enċiklopedici, flimkien miħaj, Tony Sant. Jina nirringrazzja lil mistidna li kellna l-lum illi kienet Nasima Xaħbun, Wikipedista mill-Marok illi primarjament taħdem fuq proġetti marbuta ma' siti ta' wirdni. Kif smajna, din il-ħidma torbot ukoll ma' dak li qed isir f'pajjiżna mill-Wikimedia Community Malta. Jekk tridu ssiru tafu aktar dwar xiexri f'Malta permezz tal-Wikimedia Community Malta Tistgħu żżuru s-sit tagħhom fuq www.wikimalta.org jew issibuhom ukoll fuq il-Facebook fost mezzi oħra ta' komunikazzjoni online. Jiena nagħmel appuntament magħkom għal vjaġġ enċiklopediku ieħor darb'oħra, fl-istess post u fl-istess ħin. Sakemm nerġgħu niltaqgħu dakinhar, nawguralkom is-saħħa. Vjaġġi Enċiklopediċi huwa produzzjoni ta' l-M3P Foundation għal Campus FM. Dan il-programm jixxandar fuq dan l-istazzjon nhar ta' tlieta fl-erba' nofs ta' wara nofsinhar, b'ripetizzjoni l-ħamis fit-tlieta ta' wara nofsinhar.